для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пан Бжастоўскі адразу скарыў сэрца ваякі з шчырым захапленнем, мужнасцю і вайсковым досведам амерыканца, ну і тым, што не стамляўся слухаць амерыканскія дэтутэйшыя байкі. Пра царыцу Кінгі, чый палац праваліўся ў зямлю, і цяпер начамі царыца сядзіць на гары, на камені, перасыпае золата ў куфры, чакае, калі які смелы падарожны прынясе ёй букетік кветак прадарожнага духа клікуна, які лётае на крылатым зіме і спугай у адной руцэ з латым рогам у другой. І каб было лета, можна было б яго пабачыць у пыльных віхурах на дарозе. Пра чуму, якая ператвараецца ў саву ляціць за чалавекам, клічучы яго па імені, і галоўнае тады не азірацца. Зразумела, пана Галінскі з усімі персанажамі сваіх аповедаў быў знаёмы асабіста, у што пан Жастоўскі, вядома ж, верыў. Пранціш ажно заходзіўся часам ад злосці. Як хітручая багінская умела віруе настроем і думкамі прасцяка пана Гірвасія, падтакваючы ды пахвальваючы, прычым усім заўважна, што яна тонка здзекуецца. А пан Гірвасія жно раздзімаецца ад гонару і працягвае павучаць высакароднага маленькага хлапчыску. Затое ніякіх капрызаў ад паланыя з-за нягодаў дарожных да здзіўлення вырвіча не было. Панна нават не чхнула пасля начлегу ў руінах спаленай станцыі, калі ад дажджу ды ветру ратавала толькі нацягнутая на жэрткі набрынялая коўдра. Толькі заўважыла, што ў варшаўскім палацы скразнякі ўзімку не меншыя, а бедным дамам даводзіцца суткамі фланіраваць у дэкальте, так што ў мароз так сінее скура бялілы не ратуюць. Пры згадках пра прыдворнае жыццё у Агалінскага і Багінскай выяўлялася шмат агульных тэм. Абодва ведалі палацавыя плёткі, маглі доўга абмяркоўваць, ці пані шартарыйскай сапраўды каханка князя Рапніна, хто скраў знакаміты срэбны кубак на два гарнцы ваяводы Валіцкага, які гаспадар прапаноўваў асушыць накбом за 50 дукатаў, а хто не зладзіць, таму 50 батагоў – І ці сумленна пад каморы Казімір Панятоўскі забіў на двубоі улюбёнца Варшавы пана Тарло. Лёдніка гэткія матэрыі не краналі, а пранціш проста нічога пра іх не ведаў. Зато і ў поглядах на будучыню рэчы паспалітыя ніякай еднасці не адчувалася. Музыка Для Паландеї Багінскай было ўсё адно стане ейны брат каралём з дапамогай расійскай імператрыцы, прускага імператара, шведскага караля альбо ўвогуле турэцкага султана. Балі для ўладных асоб будуць ладзіцца заўсёды. І гэтак жа ўсё адно дзе на іх танчыць у варшаве вене парыжы ці вільні. Абы весела і можна было дазволіць сабе трохі прыемнай амурнай рызыкі. Пан Гервазія Галінскі шанаваў сармацкія ідэалы, а ўвасабленнем іх лічыў свайго гаспадара караля Радзівіла. Што той выракуе, тое пана Галінскі стане выконваць з дапамогай здабытага вогненнага мяча. Шляхта павінна быць сама сабе законам. Галоўнае, пан Карль не дапусціць, каб усялякая шваль, мешчукі, сыны гарбароў раўняліся з праўдзівай шляхтай і мяшалі сваю беспародную кроў з высакароднай. Лёднік, вядома, з гэтым не пагадзіўся б. І ўвогуле, прафесар падобна марыў пра нешта кшталту рэспублікі ў беларускіх межах са свабодай веравызнання і панаваннем навукі ды філасофіі. Шчасце яшчэ да палітычных спрэчак кшталту сеймавых справа не дайшла. Паланая умела сыходзіла ад сур'ёзных размоў, лёднік адмоўчваўся, але пранціш усур'ёз пабойваўся, што калі хто са спадарожнікаў завядзецца, да ангельшчыны ўсе з кампаніі не даедуць і нават да Гданьска, дзе чакаў карабель. Таму вырвіч асабліва не пярэчыў, калі лёднік дарогай чытаў яму лекцыі. Усё лепей, чым калі перабрэшуцца між сабою. Музыка дорога вынырнула з лесу. Рэзка павярнула і прывяла на скрыжаванні з трыма тополямі, якія страцілі амаль усю лістоту. Толькі на вершалінах жаўцелі лісты. Лёднік зверыўся па картах, прыгнараваўшы дэманстратыўна вынутую галінскім з кішэні астралябію і паведаміў, што трэба ехаць прама. Але тут на дарозе злева паказаўся воз – Варта было распытацца тубыльцаў пра мясцовыя корчмы, каб зноў не апынуцца на развалінах. Польскай мовай валодалі ўсе. Коней трэба мяняць тэрмінова, той, што пад лёднікам вось-вось пачне кульгаць. Сямейная пара на возе, гружаным ладными лазовыми кошыкамі, мужик і жонка ў вышываных кажушках, святочна прыбраныя, не надта былі схільныя да размоваў на скрыжаваннях з падазронымі незнаёмцамі. Кабета, абвязаная ваўнянай белай хусткай у чырвоныя ружы аж да самых бровваў толькі моўчкі незадаволена пазірала на прыхадняў. Мужчына ў смушковай шапцы ўсё-ткі няспешна дастаў з рота люльку і паведаміў, што бліжэйшая карчма у тым напрамку, куды едзе шаноўнае панства, гадзінах у трох язды. Але ці прымуць там падарожных, невядома, бо корчмы усе перапоўненыя тымі, хто едзе у дракошчын на восеньскі фэст. Нібыта пацверджанне злева паказалася два вершнікі, а потым брычка. Пасля таго, як некалькі дзён акрамя дажджу ні з кім не сустракаліся, гэта быў нечаканы наплыў людства. А што за фэст? адразу зацікавіўся пана Галінскі. Мужык зноў Узяў люльку ў рот, пыхнуў дымам у пшанічныя вусы. О, <laughs> прафесты у дракошчыне! Сорамна не ведаць, літасцівы пане! У месцы тым жыве сапраўдны цмок! Вось ужо восямнадцаць гадоў як жыве. У пячоры каля ратушы, ой, злюшчы! дзяўчатаў прыгожых жарэ, ахвяры патрабуе, рыкае так, што брук трасецца. Файны дракон, можна проста з'ездзіць, паслухаць, паглядзець, а найлепей на фэст. Вось як мы, там і спаборніцтвы лучнікаў і карусель рыцарская і прадстаўленне будзе, як святы Михаил забівае цмока. Зноў жа <laughs> прадаць нешта купіць. Мы вось усёй сям'ёй цалюткі год кошыкі пляцем, каб там збыць. Эх, што да кірмашы ў дракошчыне куплёнае! Цмокаву моц набывае. Лёднік і пранціж, акадэмічнай навукай ускормленая, аднолькава скептычна хмыкнулі. Музыка Аднойчы ў кракаўскі палац адзінарога прывозілі, іранічна прагаварыла паланея. Дамы нашыя усе пабеглі глядзець, рог свяшчэннай жывёлы пакратаць, каб пасля хваліцца, што пацвердзілі тым свае цноты. А адзін дасціпны пан залез у вальер і абвесціў, што рог няшчаснай жывёлінцы да носа прымацавалі з дапамогай клея – Ты «Сам цмока бачыў?» – сурова спытаўся лёднік у мінака. Але той, узлаваўшыся, што паны сумняваюцца, толькі пыхнуў люлькай тузанул лейцы. Сіня-шэрыя хмары рассунуліся, нібыта іх расштурхаў нехта цікаўны, каб паглядзець, што робіцца на зямлі. Цяжкое восеньскае сонца пацвяціла сцэну людскіх камедый, трагедый, фарсаў, якую паліваюць крывёй і мыюць слязьмі. Як сабе хочаце вашыя мосці, але я надалей нікуды не рушу, пакуль не пагляджу сапраўднага цмока. Заявіў пан Ервасі, аж ноздры раздзімаліся ад азарту. Няхай хоць увесь свет ляснецца, а пабачу. І было зразумела, што пана не пераканаеш. Нават лёднік толькі сціснуў зубы і прасычаў нешта неахвальнае. Апранцішы зірнуў на насмешны тварык паланея я наш пан Палоні Бжастоўскі. І са страшэннай моцай э, зажадалася, замроілася. Эх, а вось перамагчы таго паганага цмока кінуць ягоную адсечаную галаву пад ногі, гордай паненцы баінскай і каб у ейных холоднай ранічных вачах запалаў агеньчык захаплення з якога няцяжка раздзьбуць вогнішча праўдзівага кахання ну і пабыць на гарадскім фэсце паспаць на ложку пасля начлега ў чыстым поле о прынада добрая лёднік на зверыўся па картах і запэўніў, што ніякага дракошчына на іх не пазначана, а ёсць у пары вястах адсюль маленькае мястэчка са сціплым назовам земліца. Не іначай цяпер пераназванай у гонар цуда Юда. Зразумела, ўсю дарогу пан Гервасі бубнеў расповеды пра цмокаў, вадзяных, паветраных ды падземных, а таксама пра амерыканскага змея Цукана, які ўвесь аброс пер'ямі, а на галаве яго грыва, як у каня. Музыка Рощин Были земліца Быў падобны Да цацачнага гарадка Якія малююць На талерках Вострыя шпілі храмаў Каваныя балкончыкі дамоў Таўсенныя муры З пад'емным мостам А чыстенька як Пранці ж такіх мястэчак У жыцці не бачыў Мяцельшчыкі ды ліхтаршчыкі тут, пэўна ж, не галадалі, утваралі магутныя цэхі. Горад быў упрыгожаны як вялізная зала для баляў. Разнакаляровыя сцяжкі, гірлянды штучных кветак і паўсюль выявы цмока. На стяжках, на аркушах, на кашулях и капелюшах один таки зеленый с имитованной лускою. Американец одражу себе выкупил. Брошки и завушницу выглядят смоков. На гэтае добро тужливо поглядала паланея, якая мусила поводиться по-мужчинску, а значит, не скуплять жаночих бразготок папяровыя цмокі, якіх можна запускаць у паветра на вяровачках, свечкі адліты ў выглядзе цмокаў, цмокі парцалянавыя, цмокі цукровыя, цмокі з цеста. Калі Вірвіч прыгледзіўся, заўважыў, што на ўсіх выявах крылаты звер быў пробитым мечом. Таму што грэх іначай, паважна заявіў гандляр паветранымі пачварамі, На спіне кожнай таксама быў прамаляваны меч з дзяржальным у выглядзе геральдычнай лілеі. Біскуп тлумачыць, мы не цмока шануем, а непазбежную перамогу над ім і перайшоў на ўрачысты гучны расповед, адрасаваны ўсім патэнцыйным пакупнікам. Памятайце ўсе, наш няшчасны горад пакутуе пад уладай лютай пачвары, пасланай нам за нашыя грахі. І мы мусім цярпліва чакаць збавення – калі абранец па літасці Божай заб'е стварэнне цемры. А каб гэта хутчэй адбылося і на памяць пра слаўны дракошчын, купіце, шаноўныя, паветранага змія, усяго 10 грошаў. Брукаванка блішчэла, як вымытая мылам. На кожным куце лютністы ды катрынчыкі распявалі гераічныя песні пра бітвы з удзелам цмока, у якіх фігураваў непераможны рыцар з месяцам на лбе. А таксама страшныя балады пра цмокавы злачынствы. Гэтае ж Жахалкі можна было пачытаць на вялікіх каляровых плакатах, развешаных па сценах. Пачвара патрабуе ў ахвяру самую прыгожую дзяўчыну з мястэчка. Падграбае пад сябе кучы золата і ўпрыгожванняў, перакусвае зубамі мост – глынае карету разам з людзьмі, якія бездапаможна высоўваюцца ў вокны і благаюць аб дапамозе. У адным месцы каля пякарні пад шыльдай выглядзе вялізнага крэнтеля пачуліся знаёмыя словы – беларускі лірнік як мае быць сляпы у кажусе з доўгімі сівымі валасамі ды барадой выводзіў тонкім моцным голасам даўным даўно тое было кругом зямлі мора лягло а ў моры тым тай жыў люты цмок штодня збіраў з людзей аброк пана галінскі сыпануў лірніку-земляку шапку, што ляжала на бруку грошай. І спявак неяк занадта спрытна для сляпога падцягнуў да сябе шапку нагой, не перарываючы спевы. Вырвіч заўважыў, што побач з выявамі цмока весь час сустракаецца выява прыгожага юнака з залатымі валасамі, які ганарыстаў здымае меч з дзяржальным у выглядзе лілеі. А на лобе ваяра намаляваны чамусьці перакулены маладзік рогамі ў гору, як човен. Пранціш вырашыў, што гэта мясцовая трактоўка святога Михаіла альбо іншага драконаборцы святога Юрыя. Між тым, стракаты натоўп па запружаных вулках рушыў у цэнтр горада, туды, дзе ўзвышаўся шпіль самага высокага храма. О, зараз голас падасць, голас падасць кармёшка ў яго крычалі людзі, штурхаючыся, лезучы ледзь не пад капыты коней. Вырвыча ягоныя спадарожнікі ўсё-ткі выехалі на пляц з велізарным гатычным касцёлам з чырвонай цэглы і белакаменнай ратушай. «Ціха!» – загарлаў нехта, і натоўп замоўк, як поле перад навальніцай. Пранціш стаіўся, чакаючы нейкага шалбэрства, але ў глыбіні душы так хацелася сапраўднага цуда і раптам – Не, гэта было не шалберства. Аднекуль з-пад зямлі пачуўся рык жывой істоты. Голас пракаветнай жуды, нечалавечай самоты і праі. Завішчэла кабета, заплакаў дзіцёнак, зафыркалі коні. Вочы людзей загарэліся самай прыемнай сумесю страху і цікаўнасці. Я павінен паглядзець на гэтае страшыдла, аж стагнаў амерыканец. Роспыты абнадзелі. Хаця паглядзець на цмока каштуе немалых грошай, але гэта магчыма. Толькі трэба заняць чаргу ў магістраце. І праз пару дзён, праўда, не Цмока паказваюць толькі праз спецыяльныя вакенцы ў дзвярах сутарэння. Але гісторыі пра яго вартаўнікі распавядуць. Затое ніякія грошы не дапамагалі зняць прыстойныя пакоі хоць у якім гасцявым доме. Толькі неверагодная сума ў 20 талераў і напорыстасць пана Галінскага забяспечылі вандроўнікам адзін пакойчык на ўсіх пад самым дахам гатэля пад залатой курыцай. Вядома, дзеля гэтага спакояў нейкі катух адсялілі менш грашавітых гасцей. Гатэль быў ажно ў чатыры паверхі, прычым заўважалася, што два верхнія дабудаваныя зусім нядаўна, спехам, ясна з-за наплыву цікаўнікаў. Увогуле, па ўсім горадзе ішло будаўніцтва, то там, то тут бачыліся рыштаванні, дамы ззялі навюткімі фарбамі. Ці трэба ўдакладняць, што выявы цмока, мяча з дзяржальнаму выглядзе лілеі і юнака з месяцам у лобе прыкрашалі ўсе пакоі гатэля под залатой курыцай і нават начныя вазы. Thank you. Са страўні на першым паверсе папаўзлі спакусныя пахі. Пана Галінскі раштурхаў стракатую публіку, працярэбліваючыся да стала, які вызваліў таксама, вельмі проста выкінуўшы з-за яго двух дробных мешчукоў па вопрацы ці пісцоў ці судовых канцэляристаў. Верашчакі і піва! Верашчака – Гэта была самая модная страва, прыдуманая кухарам Аўгуста Саса па прозвішчы Верашчака. Тут яе ўмелі гатаваць, падобна някепска мяркуючы па замовах наведваннікаў. Музыкі, летніст, скрыпач ды ўладальнік басэтлі выводзілі мелодыю балады. Адгадайце пра каго? <laughs> Пра цмока і святога Михаіла. Дым і гуд стаялі ў карчомцы няменшым у прыдарожнай беларускай хіба што пілі не гарэліцу, а медавуху. І на месцічах красаваліся не шапкі магеркі, а капелюшы з пёркамі, і гаварылі не па-беларуску, а на польскай, нямецкай, зрэць галандскай і французскай. Не паспела таўсманная шынкарка ў белым каптуры памерам з невялікі стог прынесці замоўленыя збаны з півам ды верашчаку ў гліняных місах. Наведнікі зараўлі, паўздымаліся з месцаў, выглядаючы кагосьці. Пранціш закруціў галавой і таксама прыўзняўся. І пабачыў хлапца з паўмесяцам у лобе. Дакладна такога, як на малюнках, Гожы бы каралевіч, залатыя валасы да плеч акуратна падвітыя пунцовы камзол з золатам, дылея з гарнастайвай аздобай. За юнаком рушыла світа. Таксама прыгожа прыбраныя шляхціцы, А ўжо як дзяўчаты пазіралі на гэтага ганарыстага прыгажунчыка. А той стаяў пасярэдзіне карчмы, падняў уладна руку, белыя карункі манжэта ажно сляпілі і прамовіў у раптоўнай паважлівай цішыні. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.